A més a més, tots els dimecres al matí tenim les sessions en directe punxades del núvol de fum en el canal de Twitch d'Audiotalaia. Talaia. I bé, aquesta nit arrenquem el programa amb Chaperton, eh, projecte del productor de Filadèlfia, David Kokakna. L'any passat publicava un EP a eh, Bedouin Records, un dels segells d'electrònica més interessants d'aquests darrers anys. Emotion Hospice. Compta amb nou peces d'una electrònica fosca i opressiva, un dark ambient de textures gruixudes i molt electròniques, que compta també amb una d'aquelles aproximacions al rap que tant ens agraden per aquí. El cantant André Altres col·labora en el tema Anxiety Interlude. for me? while the cops ride by? Will my dreams become reality and nightmares fly? Will the flow master time? Will the people like the lines? Am I as nice as I think or just blind to the truth? Wondering my whole life, always in dark. Here's a sea chalk while I'm skating through the park. I feel like Kate Bush running up the hill. Trading with the devil, singing, let's make a deal. Frozen at the crossroads, no Rob Frost. Gotta choose something, nigga. Jesus walk. Just do it, motherfucker. Let the Nikes bark. I got a clock in my mind that always ticks. My tempo get rich so I can get out of this shit. But the money don't fix, but I'm still, still gon' grip. Worry about so much, it's hard to move. Too many directions to choose. I'm fearing to lose. Trying to live in the moment, keep the mind clear. Yeah, I'm trying to keep my mind clear. Ideas for ideas, it's all about the execution. I'm running from my own persecution. In my mind, trapped in my mind, trying to find a better time. I've not even seen a prime. Eight ah, plus one, number nine. Man, man, I wish you could see inside this box where I be. I know you feel it too, man. I know you feel it too. Gotta move, gotta move, mama ain't raised no fool. True, yeah, true, true. Yeah. The ancestors be laughing at the shit that I got. Gotta keep pushing, gotta get at the top. Gotta be, gotta be, gotta breathe, gotta see everything I want. Gon' get it. Gon' get it Yeah. Who's side? let that shit go. Blowing in the wind like the breath of the snow. Bring it all in, let the leaves fall down. Cycle around the moon till they put me in the ground. Yeah. Till they put me in the ground. Doncs aquesta és la col·laboració del raper de Nova York André el 3 en aquest treball de Chapperton per a Bedouin Records. Un treball que a més té molt d'autobiogràfic per a Chapperton, ja que intenta eh, reflexar d'alguna manera el patiment i la recuperació de l'addicció a l'alcohol de l'artista. El que escoltem ara és la opressiva Fer pet de Ankh de Thicker Wears treball de Chaperton Emotional Hospice, editat en format vinil i també, com no, en digital, per Bedouin Records. Continuem ara amb un treball que encara no havíem comentat, tot i que em toca personalment molt a prop, L'estiu passat, el segell de Tecno d'Almeria, Art 21, publicava la seva sisena referència, un nou recopilatori, ja que aquest és el format habitual del segell, titulat, en aquest cas, Neurotwin, i que comptava amb set peces de Tecno, signades, entre d'altres, per Animatec i per mi mateix amb el meu projecte Drone Ghost. El disc veia la llum en format vinil, com és habitual, i però compta també amb 5 bonus tracks per l'edició digital, on els mateixos artistes presentem peces, en aquest cas més ambientals, oferint una altra cara de la mateixa moneda. Escoltem, per començar, el tema ambiental signat per After Disaster, que com ja sabeu és el projecte més ambient i experimental d'Animatec i que ja vam poder descobrir i conèixer tenint el plaer de de tenir-lo en, en un dels nostres especials d'aquest Nadal. La peça de, que porta After Disaster porta per títol Copy Whiter. Doncs aquesta era la peça que After Disaster, eh, conegut com Animatec, aportava en aquest conjunt de bonus tracks que acompanyen la sisena referència de Art 21. Seguim escoltant-los, aquests bonus tracks. Eh, avui escombro també una mica cap a casa i us poso la composició que vaig fer jo mateix, sota el nom de Drone Ghost, un tema d'ambient dron pur i dur, titulat The Light Passes Through. doncs aquesta era la meva aportació en aquest recopilatori en format de bonus tracks que acompanya la sisena referència d'Art 21. Encara podeu aconseguir alguna còpia del disc principal, editat tant en format digital com en vinil, i descarregar de pas tots aquests bonus tracks. I arriba l'hora de tancar ja el programa d'avui. Ho farem amb una altra peça llarga, continuant en un altre segell que també es dedica al techno, però que també està proper a l'ambient, com és en aquest cas Afin Records, capitanejat, com no pel gran Joaquim Spieth. La darrera referència la signa el productor suec Gloss i es tracta d'un EP amb tres talls que és una petita joia de l'ambient. Avui ens acomiadem amb els 16 minuts del tema que dona nom en aquest nou treball, la darrera referència de Finn Records signada per Gloss, Swimming in Colors. Doncs amb aquest Swimming in Colors, aquesta meravellosa peça signada per Gloss i que trobareu en la darrera referència d'Affin Records, hem arribat a la fi del programa d'avui, número 366 del Núvol de Fum. programa que, com ja sabeu, podreu tornar a escoltar en format podcast a través del nostre blog, també a través de les diferents plataformes de podcast gràcies a Audio Talaia. Aprofito també per convidar-vos un cop més a que visiteu el canal de Twitch d'Audio Talaia estem realitzant tota una programació força interessant relacionada amb la música electrònica, amb l'ambient, amb l'experimentació, així que si encara no us heu passat per allà o no coneixeu el canal, doncs ja no hi falteu. <laughs> Jo m'acomiado ja de moment per de vosaltres. Ens tornem a retrobar com sempre dijous vinent aquí mateix a Ràdio Mollet en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.